aquí de Radio Cornellá no número 104.6 da FM e vamos a falar con un home que percorre Galicia, sobre todo esos monumentos, esas, porque eu viño seguindo polo Facebook, eh? as fotografías que pon, os monumentos que se que tamén os que, que el os fotografía tamén e vamos a falar con el debullando desos viaxes que suele, eh, que suele percorrer por, sobre todo por Galicia. Así que moi boas tardes, Joan. Boas tardes, boas tardes eh, por aquí, por Galicia disfrutando da primavera. Que <laughs> sí, que agora, agora cambiou o tempo. Eh, home, que nos iba a vestir aos galegos que no mes de xaneiro íbamos a estar en camiseta de manga corta a sete da tarde. Sí, sí, sí, sí eh, eh, señor. Eh, <laughs> Por iso digo eu que isto cambiou tanto que non vexas. Aí andamos, xa manchou. E, e, creo, e creo que aí na vosa terra ainda tendes peor que aquí, eh? Sí, bueno. A confesión. <laughs> Eh. Bueno, pois, pues, eu ando por aí recollo monumentos, etnografía, recollo sí. tradicións, lendas, esta Galicia máxica. Sí, señor. Unha cultura antiga, sí. milenaria, eh, e eh, bueno eh, eh, hoxe outro día cando falamos da, das ánimas verdade? sí. ánimas. Eh, outro día falaremos xa do, do que é a santa compaña verdade? que hoxe día se, se ti permite falar dunha tradición que é un culto a fertilidade un culto a auga uh -huh. e que vinha facendo dende ao século ata agora, eh? porque as tradicións, verdad, eu penso que en todos os sitios do mundo non se perden, afortunadamente, porque se no. as nosas crenzas, as nosas tradicións non se uh -huh. por nadie, e polo tanto tanta cultura galega como a catalana, como a a, a da Rioxa sí, sí. ou a valenciana serían totalmente o, desaparecería e perderíamos o noso, non seríamos creo que sei, seríamos nada, non? Sí, sí, pero, sí. Quizáis algúns, quizáis algúns escoitaran falar do que é o bautismo prenatal. <laughs> o bautismo antes de nacer. Sí. Verdad? O bautismo se fai aos nenos, é unha ceremonia uh -huh. xosa laica no que se daba, en certo modo, a benvida no? a, a, este, a esa criatura nova, no? <laughs> Sí. Eh, eu se queres vos conto algo que atopei ao máis repetido e estendido por todo o ano. Había, ou hai, este ritual que era para aquelas persoas, para aquelas mulleres que tiñan problemas de manter uh -huh. o embarazo, de manter sí, sí, sí, sí. a esa criatura viva e chegar o proceso uh -huh. de, de, de, da luz de París. Ben, entón, Había creencia por todo, encontrei, pues, mira, en, en Ribadetea, encontrei en Mondarí, encontrei en Couso, encontrei eh, en Bayona, uh -huh. na Ramallosa, eh, en eh, Ponte Sampaio. Eu creo que donde hai unha ponte que atravesa un río, uh -huh. se facía este ritual. Que, oh. que en que consistía o ritual? Esas personas que tenían ese problema, uh -huh esa persona embarazada acompañada de unos testemunhas, de uns testigos se acercaba ao anoitecer a ponte uh -huh. e eh, se, en cierto modo se cerra unha, esa persona con, unha, con un compañeiro uh -huh. o compañeira se iba ao centro da ponte e outros se ponían a cada lado do ponte para impedir uh -huh. que entrara calquer tipo de animal uh -huh. no ponte e a primeira persoa -huh. que quedase a ponte se invitaba por estas personas que custodiaban, que cerraban a ponte, a que bautizara a esa uh -huh. embarazada. Jolín. Sí, Histo no sé, hist eh, historias, vamos. Sí, que, vamos, hai, unhas, unhas variantes según la noite, pero basicamente eu fago, por decir de alguma maneira, a media do que era o ritual. Uh -huh. Por eso, por eso se di que Galicia máxica. Eh, bueno, eu non sei se máxia, as creencias fan moitas, as creencias Tamén. fan moitas. Eu, eu falei con, un, con testemunhas, con testemunhas de, deste... Ademais, eh, eh, un, un veciño de, do Concello de Mayor uh -huh. eh, que tiña casa na Ponte Sampaio, Eh, e este home participou moito, e mira, moi, pola, sinxe, pola sinxela razón, porque a casa del estaba pela ponte. <laughs> e, como decía el, bueno, pois hai que botar unha man se botaba, non? Eh, sí, sí, entón, sí. entón, da que chegaba este home, este home chegaba a ponte e collía un balde de auga, un balde, un caldeiro, sí, sí. o río, atado cunha corda, recollía agua da, da, do, do, da, do río, uh -huh. o vertía sobre o, o ventre de uh -huh. esa muller. Uh -huh. Joli. E, e despois, despois de todo ese ceremonial, de ese bautismo, uh -huh. entre comillas, eh, se facía unha pequena celebración, como se fora o bautismo que nos conocemos, ou a presentación en sociedade esa, de esa criatura, non? Uh -huh. e, e, bueno, pois pues, acompañaba festa, empanada, outro, outro, outro. Uh -huh. e, e, e, bueno, é o que xe tía, se fai, fago a media de todo, porque según un lado había unhas certas variantes, non? Uh -huh. eh, unha algo pois, que a veces non conta se esculpía nunha pedra, nin pintado nun lienzo, uh mm-hmm. -huh. pero hai esa parte máxica, eh, ritual, uh -huh. de mm-hmm. que, que bueno, pois, eh, como me decía este home, e me decía, fíjate, ti me daba un exemplo, eu bautizei sete nenos, e ademais o home dicía, un deles porque coñecía, porque ademais esa mesma persoa se invitaba despois a ser o padriño da, da camuller mm-hmm. mm. de la luz, e, eh, e, eh, e, eh, e, e me decía manteño anonimato, pero me dicía, e cundírese fulanito de tal. Ah, verdade. Ademais, como era un home cunha cierta importancia, notoriedade social, claro. o home presumía de elo, non? Uh -huh. Claro, como calquera, un amigo un coñecido que é importante. entonces digo, olha que a fulanito de tal que escribeu, un exemplo, esta novela este amigo meu tomamos o viño e a tapa xuntos os domingos, uh -huh. os sábados, non? Este, este é un ritual bastante eh, extendido por, por Galicia adiante, non? E é sí. é, eh, eh, eh, tamén in, interesante contalo. Eh, eh Hombre, eh, tanto que sí. Eh, eso, voy, <clears throat> me gusta contar este porque eso como non ten un soporte físico, claro. Porque, desgraciadamente é algo que do que vai desaparecendo. E eh? esas historias que antes se pasaban de boca en boca, de, mm. de, de tertulia en tertulia, pois hoxe non, non teñen, non, non se falan tanto e, e lóxicamente se perden e, e, e, e se perde esas cousas exceptuando que veña un, cierto, un cineasta como sí. Cuerda eh. e paga el vos caminado eh? que digamos esa, esa Galicia máis eh, Esa, ¿no? Eh, exactamente. falo de Galicia, pero tamén podía falar aí de, de, de sí. das, das tradicións catalanas. Ah, sí, que, que tamén, ta, tamén, tamén, sí, sí. A min o que me fai gracia é que cando cruzas certos camiños ou en certos sitios por certas toas de Galicia o peto das ánimas. Ui, eso é, é, é, é o cruceiro, é a cruz, a sí. cruz de, as cruces que encontramos, moita recordando acontecimientos, outra recordando que sería un día de falar tamén, se hai oportunidade, do que era o camiño dos mortos, o sea, a división de Galicia, que en parroquias, e que na iglesia parroquial, é onde está o cementerio, pero claro, había vecinos que vivían a, a 16 kilómetros da iglesia. Sí, sí, sí, sí. sí. Hoxe se mete nun coche e vai o cabaleito e chega ao cementerio pitando sí, sí. había que transportale, había eses camiños e había uns sitios onde se pausaba o, o cabaleito onde, sí. onde eh, outra xente collía o relevo para andar outro tramo máis de camiño, mm -hmm. non? Era, eran, eran e, e bueno, entonces eso, eso Eu, eu moitas veces digo, estes son os amuletos, os protectores do camiño, como mm -hmm. non había eh, o 112 para chamar, non había teléfono móvil, por recorríamos a encomendar a nosa eh, alma o, eh, exactamente, o, sí. a, a, a, as ánimas a, sí. a cruz aquela eh, e ademais uh -huh. tocabas na cruz, verdad? Que sí, sí. Contra todo ese tipo de bicherías sí. de, de, de outro de outro espacio, non? Sí, sí. Pero a veces, bueno, eu non digo que sean malas, sí. porque a veces cando un ten o concepto, as meigas... Eh, oh, sí. Eh, eh, eh, todos pensamos que son seres malos, non? No, no, no. Non ten que ser ser malo, que pasa que como está noutra dimensión... Eh, eh, a nos, nos asusta, como hoxe nos asustaría, calcar cousa que salga fora da normalidade. Claro. que, que tampouco tampouco cambia nada E, e eu moitas veces digo, non? É que os medos que temos agora non son os medos de un de noso abuelo, no, no, no, no. A nós se preocupan nos que a conexión a internet non vaya ou que marcha luz. Exactamente. E que non importa, eu vamos de pai 50, 60, 70 anos atrás, que non vai entender se non existía, non valía para nada. E a luz eléctrica non había. entonces, entonces os nosos temores ao longo do tempo e pois, variaban de, sí, sí, sí. de en, certa, en certa maneira non é a maneira de entender as cousas porque logo a ciencia fai que, que exactamente sí. cousas, non? Eu, mire, eh, cando que falábamos sobre da luz que, que antiguamente o que te, isto que se iba a cada dúas por tres <laughs> eu lembro de dunha veciña que lle tiña moito medo a todo isto, as ánimas, non sei que, non sei quanto. E eu tiño un primo que era un traste daqueles que non vexas. Estábamos ao mellor xogando as cartas. <laughs> E cando se apaga a luz, dici, ai, Dios, agora ven o demo. Pum, tocaba un esto, xa outra se espantaba. E a xente, como non tiña, non tiñamos televisión, pois, pues, o mellor había que recurrir a ese tipo eh... eh. de bremas, ¿verdad? porque hai aquelo, desde que veo a luz eléctrica desapareceron os encantamentos. Sí. Claro, claro porque hai máis unha calle <laughs> entón, é o marxe, o marxe da crenza da realidade. Sí. Digo sempre, cando os galegos ou unha xentes de calquer cultura, de calquer uh -huh. lugar do mundo creen en algo, é que, é que, a lo menos, hai que decir que os seres creen hai que respetalo, non? Exactamente, sí, eh, sí. Non creo en cousas eh, así porque digo eu, non? Digo, é, eh, sí, é, sí. É, é, é, sobre todo, home, quizáis a xente desgraciadamente hoxe xa uh -huh. eh, os bosques eh, se están perdendo, a xente máis urbanita, sí. gusta, pero eh, eu moitas veces cando vas por unha fraga, por un solto, Mm. por un eh, un bosque de teixos sí. e está sumersido en esa masia de ese bosque mm. -hmm. Uf, non hai que ser moi fantasioso para no. imaginar no. 50.000 cousas cando un se senta ao pé dun castaño sí. que, que no, a beira do camiño por exemplo, en Cando Ríos alá en, en Pará de Sir un castaño sí eh, que dicen que ten 600, 700 anos, eh, eh, eh, hai que ser moi moi unha persona normal dirá eh, eh, quantas historias vería este árbol, ¿verdad? Sí, sí, desde logo, sí. Eh, que, que podemos decir, oye, é que, é que eh, estamos falando de casi mil anos de historia, ¿no? Uh -huh. Entonces, de mil anos quitarse o que cambiou o mundo, eh? Que sí, sí. Falando, eh, de, de ano mil. Sí, sí, sí, sí. Entonces, entonces eh, é bonito eu sempre invito a xente cando digo, imaginarvos non? Uh -huh. como pensaba como sentía a xente cando facía estas obras non agora, sí. como agora miramos como unha cousa que non ten moito xeito, verdad? aí e vai a, algún pode pois que absurdos eran os homens de pai 200 anos sí, pero claro, baixemos nos aos 200 anos. Hai moitas veces cando me falan así, do románico. É do medo que tendrían fijarse que estábamos dicindo mm. oye, que no ano mil acaba todo, no ano mil acaba todo que vai vir de xuzgar a vivos a morte. Fijarse os tipos que estuveran no ano 999. <laughs> Sí, exactamente. O, o medo, o medo que estaría... <laughs> <laughs> sí, <laughs> o medo, o medo que estaría pasando, no? Uh -huh. non, sei, eh, xa, xa estamos un poquinho marchando de, de, de, de onda, e eh, o meu os tampouco lle interesa sí. de, eh, de, de, de este tipo No, pero son, histo son historias que están por aí que hai que contalas, hai que... É, eh, eh, eh, que, que deberíase de contar máis. Sí, a sí. Veces, a veces, as veces que nos dixeron esa oh, cousa de xente sin estudios, de, uh -huh. por decirlo de maneira, de xente lerda, de xente da aldea, sí. verdad? E, e, e hasta nos meteron o complexo de non falar abertamente destas cousas. Sí, sí, sí, sí. E, e, e debemos de falar abertamente uh -huh. desas cousas do, do, do, do noso. Eu, porque... eu Pens, eu penso que hasta a Iglesia tuvo cul certa culpa de non falar abertamente deso. Hombre, sí, porque aquí cada un a, a Iglesia e os poderes, eh? eh exactamente. Non, non pensemos, non pensemos porque se vivimos, eu moitas veces digo, bueno, son relativamente novo, bueno, Entonces, pero xa pasei un tempo, e, e vi moito, non? Uh mm-hmm. -huh. Entonces, vexo determinados foros uh -huh. que dicen da intelectualidade no? uh -huh. reivindicando a lengua, as tradicións, a cultura outro, uh -huh. outro e digo eu e esta xente donde estaba fai, o mellor o mellor non moito, fai 25 anos fai 30 anos donde estaba que se se mantuveron estas cousas foi pola xente eh, da, do, do, a, a moitísimas veces do, dos estatus sociales máis baixos. Mm, sí, sí, sí, sí. E que mofaban de él, senta. Entonces, eh, e, e debemos de, eu, se sigo, é importante como se uh -huh. por, con, eh, por manter o, os idiomas, as lenguas, non sei que, o inmaterial, a música, as cancións, o, uh -huh. debería de ser algo presente eh, en todos os pueblos en todos os povos do mundo. Sí. Eu, eu non me imagino eh, unha Galicia que pensara como os cataláns, ou os cataláns que pensan todos como galegos. No. Vaya mundo de, de día, seríamos, no. Aburrido non podía ser máis. Eh, eh, eh, é, é, é, é que vamos discutir. No. Porque, pues, <laughs> exactamente. A, a, a discusión tamén fai de que, de que, eh... de que de que se fabriquen ideas novas. Exactamente. Sempre que se xa con respeto e dignidade... Pero iso é outra asignatura, xa o do respeto e dignidade. Iso xa outra asignatura sí. que tamén era un debate profundo, porque eu creo que a xente da pé entendémonos, pero a veces no, outro, noutros foros non. Pero bueno, o que vamos. Eh, eu estou xa xerido, agradecidísimo e, eh, ao mellor alto me paga aburrido, de poder contar eh, eh, estas cousas ao margen de, das pedras, dos petroglifos, dos orrios, dos petos de ánimas, dos cruceiros... ¿verdad? Pois fíjese se me gusta que o vou a, a emplazar a vostede para os xoves que ven, sí. vou emplazalo a vostede, xa lle direi, falarei con vostede e falaremos e quero eh, para outro programa que estamos a facer Pois... Bueno, eu encantado, se povo, eu encantado. Sí, sí, porque... se non é para un programa é para outro, pero... Eu encantado eu a todo mundo, como lle digo, a mí, todo mundo que chega a miña casa non ten que pedir cita, non ten que... Ta, ta, e, e, e, e nisto, como penso que non vou meter con nadie, ni ofender a nadie, claro. ni tampouco, cuidado, eh, ni tampouco crear, crear nada, eu digo as cousas... Tal como, como son como eu asinto, como eu as entendo. Exactamente. E, e como, sobre todo, como máis contaron. Eh. eh porque eu non, non, non sou maestro de nada. Mm. Simplemente, mm. bueno, pois pues, cando escoitas unha cousa, alá, na terra en crecente, escoito unha cousa, mm. e digo, ai, isto, oye, que ten o seu, a sí. súa historia. Entón, sí, sí. Eh, se a mí me ponen un micrófono eu teña sorte de que me ponen ese micrófono ou que teña a miña rede social, a miña web por que non contar estas cousas? Claro sí, porque, sí. porque creo que creo que enrique, enriquecedor e, e o, o, oxalá a tendencia xa a, a ser a eh, así. ahora ben o entroido, nadie mía, ahora se non habrá máximo en, en todo Galicia no mundo, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Isto é, é eh, a transformación de todo, isto é sí, sí. A, a época donde donde hai eh, oh, tantos poderes políticos, sociales, Buah. económicos e religiosos non gobernaban nada. nada. Claro, era, era todo que tiñamos tamén para facer sí. en certo modo o que nos pecaba, non? Sí. Pois foi un placer telo aquí, Xoán. Bueno, no, o placer é meu. O placer é meu é... é, é xa lle dixo en plazo pre, pre se o xoves que ven ten tempo sí, sí, gustaríame no, falar dos petos das ánimas bien, bien das petos das ánimas e dos esmolidos e de alguna tradición eh... a, a, porque sabes como dicen aquí en Galicia. Eh, eh, mira, son crenzas, pero Dios salvou o demo non é malo. <laughs> Cométela, por si acaso. Exactamente, pois si acaso. Non vai, vai a ser. Eso. No, pois no, moi, pois moi ben, Joan Foi un placer de terte aquí. Aquí no programa de Sempre en Galicia de Radio Cornellán. Gafas, gafas, un aperto a todos e todas. Apertas. Ahora llamas a la Sara Inés. un caso llamamos dentro de un momento y escuchamos una canción y tal. ¿Cuánto tiempo es lo de Julio Simón? intento outra vez.